ciam lacto venis al Europo. Du revolucioi igis lacton farigi consumebla por homoi. Unu el ili venis de la homo, per la invento de fromaggio, la alia de la naturo. Dum la 1970 iaroi, la archeologo Peter Bogutski trovis en set de antau sep miliaroi en pollando argilain pot fragmentoin, cun lau regulai truetoi. Lin est siis pricio temis, sed rememoris che amico, ciu productis fromagion, usis ion similan por decerpi la cremon de la lacto, nome cribrilon, sed la pruvo che tion iam estis farintai homoi dum la ston poco en Pollando, besonis tempon. En la iaro 2011, Melanie Roffe Salke povis montri per analisoi de la grasso sur la argilagioi, che per tio vere iam estis cribrata lacto. Per tio, lacto farigis consumebla, tion estis rimarkintai iam la unuae agriculturistoi kiwi antau dec unu mil jaroi cutimigis bestoin al cun vivado cun homo en Anatolio. Pri la lacto tiam versaine neiam temis. Cruda lacto por la tiamai homoi estis apenau consumebla, gi ec por plei multo de hodiauai homoi neiam estas consumebla nur infanoi povas engluti gin sen probleme. Ili havas enzimon, nome lactazon, kiu malkonstruas la lactan sukeron, la lactoson. Je la agio de ses la enzimo cesas funccii, tiam la lacto ne plu alportas juon, sed malbonfarton. farton. tio efficis jam la prilaborado de lacto al iogurto, cae fromaggio. Feta fromaggio en havas mal multe da lactoso, mal mola fromaggio, cia la parmigiano, appenao en havas gin. Tiun arton cun portis la agriculturistoe, ciam ili antau nau miliaroi sur voigis occidenten. Ili portis la agriculturon al Europo. Che vere la homo immigris, cae nella technicoi estis portatai al aliai, tio pruvigis ce bovoi, respective ce iliai fossilai restagioi, en Europo, nome estis bovoi el Anatolio. Cai che nun vere temis pri lacto, tion montras ancao antiquai ostoi civi devenas de bovidoi. Tivi bovidoi estis bucitai iam en tre frua agio, nome ciam la homoi intensis melci la bovinoin al tio appartenas an caudonazzo de la cielo, respective de la evoluzio, quiu supposeble antau sep miliaroi aperis en Hungario. La homa geno por lactaso changigis per mutatio, cae tiel ancau la cruda lacto farigis consumebla por la homoi. Tiu gen variajo en Europo rapide disvastigis, cae gi havis misteran efficon, Ciu posedas tiun gen variagion, tiu ricevas pli da idoi, nome decnau procentoin pli. Tian efikon havas neniu variagio de alia geno.